Osoka timirizamu katono omusomo gwa eswala abannanfuusi enniya tumale okuwulira Allah jalla wa ala byatugamba ku basajja abasatu abaava wano ku kusande mulimu emirundi ena omurundi ogusooka allah jalla waala atubuulira biki ebibakwatako omulundi ogwokubiri abagamba bo bennyini omulundi ogwokusatu atubuulira ennamula yaabwe mu ddiini omulundi ogwokuna kiramulwa kitya omuntu okusenguka n'agenda mu daarul islaami ate n'akyuka n'agamba nti addayo mu daarul kufuri أهدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ دماء تسعة نفر من أكابر المجرمين وأمر بقتلهم وإن وجد تحت أستار الكعبة olunaku nabiro yawamba makka waliwo abantu abaali baamulumya abaamunyiiza olubereberye baali mwenda yalagira babatte ku olwo bonna bwe banaaba basanze wadde nga banaaba beekwese wansi wa ntimbe ezibika ku kaaba makulu munda mu muzigiti mu kaaba babatiremu makka kifo ekyemizizo omutalwanirwa omutayiirwa musaayi kifo ekyemirembe eri buli kitonde kyonna ate oba wadde ekiwuka tokittirayo batugaana n'okumenya ebimuli oba emiti gyayo nokulu buli kintu kya mirembe wali kyekifo muoyinza okuwangalira omwaka omulama nga teriraku buuziza identity card kasitofu nakyolya nekyonywa weebaka webasaawa tebetaga bulangiti wabula ku olwo nabbi yasituka n'ategeeza abasiraamu nti temuddangayo okuyiwa omusaayi mu makka kuba gwayiibwa ku olwo yomufatembakka temuddangayo okuyiwa omusaayi bwe babanukuzaa baali bassi abo babanukuzaa baali bassi bo yabakonerako ddala nabagamba mugrekeraawo singa okutta kwali kuyamba kwandiyambye kuba musse kinene musse nnyo kuba nabo bambi nabo babattange wabula akaseera saa nabbi teyali tagereza eddakiika enkaaga wabula saa akaseera kuba mwalimu mwalimu ebyawanvu wange okunoonya abamu gye baali beekwese allah tabaraka wataala kanzikiriza okulwaniramu okuyiramu omusaayi kaweddeko temuddangamu okuyiwa omusaayi mu makka abasajja abo n'abakazi mwalimu abdul izi abdul izza abdul uzza uzza abdul uzza بن خطالين نمبيرامو عبد الله بن سعد بن أبي سرح نمبيرامو عكرمة بن أبي جهل mwalimu Al-Harith bun Nufaili mutabani wa Wahab mwalimu Miqyasu bun Subabata mwalimu Habaru bunul Aswad ono mujjukira mwana wa nabbi yali asenga okugenda e madiina yamusanga n'akolera na ensolo nga byogikolera bw'ogikolera ebuuka bwetyo neemusuula omukyala muwala wa nabbi radiallahu anha n'avaamu olubuto waaliwo abawala babiri kayinataani baali ba ibunul akhtar ibunul akhtar ono yali mubi nnyo abawala aba babiri baali ngeri yabazaana naye nga bayimbi bayimbanga nga bavuma nabbi nga baga nti muyiyeyo ennyimba nga zakuvuma nabbi salllah alaihi wasallam nabo ne bayiya omulala baali bamuyita saara yali muzaana wamuwa banu abdulmutalibi era oyo mujjukiranga e, hatibu munabi baltaa gwe yawa ebbaluwa agitwala e makka nga alabula abakuraishi nti nabbi ajja okubakwatako wabula mu bano bonna benjagaddemu balinga babiri oba basatu ono gwe bayita ibuna abi saleh oyo yasiramuka wahajara nahajara thumma rtadda warajaa ila makkata oluvanyuma nava mubusiramu naddayo emakka ibunul asir nga betugenda okukiraba mumaaso finihaya yagamba nti omuntu okuva mu hijira mu darul hijira mu darul islam naddayo mu darul kufuri kana murtaddan eddiini yamulamulanga nti abavudde muki mu busiraamu kati nekibeera abooluganda nti omusajja ono nabbi salllah salama yamulamulako nti yava mu busiraamu murtaddi wabula nabbi salllah alaihi wasallamu yali ali awo Uthman ibn Affan penate wali atammanyi najja no musajjo ono yali wa mukika kyabwe eyo obanga wali wakakwate wakati waabwe na naye abantu b'oluddalu wa Uthman namaga magendo mpolereze yo gendo mpolereze yo musajjo ono nagenda Uthman ibn Affan nagenda no musajjo ono eh nabibwe yamulabanga Uthman ya mulese nafuna muli obuzibu cheyavaganira we yali nga tayagala kujja kuwulira bigambo bya uthumani byamugamba ku musajja ono ng'alinda nti nga bwe namazedde okuyisa ekigambo nti babatte wanaafubutukayo sahabi n'amugwako n'amutta nga ze sinabakugira ki kujja nzije nti yabamusse bamusse kiwedde bambi allah tabaraka wataala yali tyageze okutuusa nabbi lwe yalaba nga uthumani alinze n'ajja n'abeera nga yamusonyiwa yakiri matubuna bijahali tewali atamanya byaddirira oluvanyuma lufa kwa nabbi e eh, mchara we yomuku timu ya wachara bajja ni bahindu bintu utu banabalala ne ba sabira bababu abwe ekisonyiwo bajja be bisebe bati maso e eh, mchara ono yasabira bawe ekisonyiwo bawe yali yadduka dda makulu nga amaze okudduka ng'agenda yamani kati kyeyava nabbi yamugamba nti kale nzikiriza okumusonyiwa mugamba jje kati omukyala n'adduka mangu n'agenda n'asiba obuntu bwe n'agamba omukozi waabwe wawaka nti jangu tugende omperekereko ne bagenda kati bwe baatuuka eyo mu kkubo omukozi yali musajja n'amugamba nti kakati olabyotyaffe tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu Ntuba kubye tukola. Eh, mushana nagamba ye, eh, eh. Kale linda mukatonida katondo wali wakato wali wakasonga katondo nyo wali wakasonga katondo nyo. Unako lulita unamuka tibiri bina kugambye. Ti alinda ah, mulinda mulinda ngo mushana kya alinda atuka abantu awali abantu bamuyambe. Era kyekyo kye bwe kyali bwe yatuka awantu nabera nga mm, yakowola abantu bamuyambe ku mudduwe ono amwefuukidde ayagala kumukozesa ebitali bituufu bamuyamba ne bamukwata n'abagamba temumutta ne bamukwata ne bamusiba ye ne yeeyongerayo n'adduka yafuna obuyambi obulala paka lwe basanga ikirima ng'agenda okulinnya bwati eryata agende yamani adduke nabbi salllah alaihi waalihi wasallam n'amukomyawo n'amukakasa nti muhammadi talimba baba yagambye nti twajja kutta tajja kutta era kyetugamba bulijjo abantu kasita mukati omukafiri togeza okumugamba nti tetugenda kutta aa ah, ah, we mugambye nti ah, ojja kubeera bulungi ojja kubeera bulungi tomugamba nti tojja kutta kuba omukati tujja kutta oba oleesa obuzibu kubanga tuteekwa kumutta ate nabbi yatugaana okugamba omuntu nti sijja kutta ate nomugira ki nomutta bwatyo oluvannyuma ekirima eyali eh, adduse mu ekizayiro alese mukyala we paka kiyama taliddayo kumusisinkana bwe yakomawo bwe batuuka bali webali ku kyalo mu byalo webaali basibidde kijaana omukyala n'abagamba nti omuvubuka mumuleete tuddeyo kati ekirima n'abuuza nti ate lwaki ono yasigaddeo namugamba nti nti yabadde ankola bino nga ngamba bino agira bwati ekirima naga nti ekyo kyeyabadde akukola mukyala wange tekisoboka busobosi tekisoboka busobosi n'amukwata n'amusala ye n'amutta wamu n'ekyo ng'ali kuwanted bwe baatuuka emakka nabbi salllah alaihi wasallama n'abeera nga ikirimamu nga tebana bakutuuka mu maaso ga nabbi yagamba mukyala we ti kakati nga bwe tuzzeemu okulabagana kakati e, mukyala namuga nti aha tondeetako ki omanyi edda nze nagambanga nti tondeetako waragi tondeta ko mwingi ruhanga omuntu mutamivu abera mulalu nga byakola kabigirachi tabitegeera ikirima ya mugamba nti ha mukazi gwe echa kutuka ko kinene olaba njagala okubeera gyoli no no sindikeri nungana echa kutuka ko kinene ya mugamba nti gwoli musajja atandaba kutola shahadu nolwekyo sisobola kubeera naawe na era paka yagendewa nabbi salallahu alihi wasallama nabeera nga yatoola shahadu nabbi namusonyiwa ibunu khatali bwe yalaba nabbi nga azze mumakka ekirima tumumaze yagenda okukaaba nazekwatako bwati neyesibira kuli ku ntimbe omanyi kuliko entimbe zebasibirako bwe bati kuva dda e, baziyita ndooza ntimbe e, neyesibako bwati kuli neyekwatako kale temulaba kye temulaba bwe ndi ku nyumba ya katonda temulaba bwe ndi ku nyumba ya katonda nga basahaba fazze mbo abatisa tisa nti mutiani mutie allah tabaraka wa taala aa basahaba bagamba nti kiragiro kigambye nti ne bwono obeera munda muyo safari era bwe batyo musajja we munagisifu ebamusala ono mikiyasi bunusubwaba numailatu mutabani wa abdallah yamutta musajja oyo naye yali yasiramuka era n'agenda e madiina oluvannyuma omusajja oyo yakolayo ezambi yattayo omuntu n'amala n'adduka n'addayo mu darulkufuri kati bwe yatuuka e makka mu bakuraishi amawulire ne gatandika okutambula nti mikiyasu yakumyo mikiyasu yakumyo mikiyasu yakumyewali fake yesu yava wanonga asiramuse nga e, e, ina imani mpitirivu tumulumbe tuwulire kyagamba kati webamutukako ne bamugamba nti maraddaka ilaina wakati tabata muhammada lwaki ate wakomyewe ne waffe so bwemutuyita nabakafiri kitange ekyo yakiŋŋambako nti mpozi mutuyita bakafiri kanaye bwotaba musajja oyinza obutaddamu nti e, nga kitaawe akugamba kati Omusajja oli bamubuuza nti kye ekyakukomeza weto mbakafiri ssebo munnaffe gwe ate yagenda mbasiraamu mubakkiriza oluvannyuma ye teyabaanukula yakola kikolwa yagenda awali amasanamu abiri n'agakwata bw'ati n'agateekako omutwe n'agakwatako bw'ati n'agateekako n'omutwe n'agakulukuunyiza kuli n'agamba nti lamu ajidu diinan khayira min dunikum min dinikum wala aqdam nagenze okwetegereza ngateri dini nungi kusinga ya kusinza masanamu era mwattu ye dini esingira ddala okubwenkadde abakulu ye yasookawo baada mu kibasinzanga kubanga fena tukimanyi nti baada mu baali baki basiraamu naye ono yabagamba mbwaa eno ey'okusinza amasanamu yenkadde n'olwekyo bino bipya bintu bizuule buzuuzi naye nga mulaba ensonga yali emuviiriddeko okubeeranga arutadda kati omusajja oyo bwe yadda eno emakka yakola ebintu bingi mu byo yaloopa omu ku baswahaba eyali yasiramuka naye nga muddu nga bamulemesa okugenda e madiina yamuloopa ne bamubonyabonya nnyo nnyo nnyo paka lwe yavuma Allah n'omubaka we amakulu paka lwe yayogera omukafiri era nabi salallahu alaihi waalihi wasallam bwe yamala okubwamba makka omusajja yajja namuga nti laba bwenfaanana ya rasulllah laba bwenfaanana namugamba kiki namunyonyola byonna ebyaliwo era oluvannyuma nabbi n'abeera nga ya muwa sente n'agenda ne yeesasula n'abeera nga yava mu buddu abawala bali ababiri abayimbi abavumanga nabbi omu kubo alhamdulillah allah yatusobozesa basahaba ne bamutta omulala nadduka neyekweka nga bawahashi bwe bwekweka naye oluvanyuma ne bavaayo ne babeeranga basiramu kakyengereremu kyekiki be bantu basatu abasiramuka ne bagenda ne madiina mu darul hijira darul eh, isilaami oluvanyuma ne balutadda ne baddayo emakka okuddayo emakka jibali badda wama adira kama makka cheche na kumanyisa makka cheche saka na kuchiku nyonyo la kubochi manyi bubadda yo balinga babalibu anti bako zechi bamuruta dina kuruku banga omuntu okutta omuntu okutta omusilamu abasi muruta di kitufu abasi kitufu abasi abasi muruta di wabula ekyabafuulanga bamuruta duna kwe kubeera nti baddukanga ne baddayo e makka katugende ku basajja abasatu rabbuna azza wa jal atugamba nti afa allahu anka allah akusonyiye gwa ani gwe nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam basahaba abavunuzi ba qur'ani bagamba nti allah tabaraka wa taala okutandika n'ekigamba nti nkusonyiye nkusonyiye yali ayambye nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam hatta la yatwira qalbu min alqalqi nga yamuyamba obutatandika na kugamba nti wasobezza okuleka abantu abakusabye obutagenda mu jihadi n'obagamba nti basigale n'obakkiriza n'obawa idhini yesigala wasobezza yatandika n'ekigamba nti nkusonyiye omutima ne gukakana makulu kati bino byonna byagenda okumunnyonnyola mu kyonoono kyeki yali akoze mu nsobi ye gye yali akoze byali bigenda kubeera nga bikkakkana mu kifo bakye lwaki olwokubanga yali amaze okufuna obukakafu nti allah tabaraka wataala amusonyiye allah agamba nti ensonga lwaki nakuleka n'olamula kubo nga sikuwadde buyinza nayagala omanye nti mu baswahaba abo mulimu abannanfuusi mulimu n'abakkiriza omanye nti mulimu abaalimba mu kiseera awe baagambira nti basiraamu basalafu basi, amini basiraamu basiraamuse bazze kubeera nga bakolera ku busiraamu bw'oyigiriza agamba nti kwomanyiranga omuntu nti takkirizanga allah tabaraka wataala n'olunaku lw'enkomerero kwe kulaba ng'akusaba nti ndeka tonteeka mu bagenda okulwana mukitegedde bulungi komanyiranga omuntu ono allah jalla waala yeyatutonda atumanyi bulungi baganda bange la yakfa alaihi khafiya tewaliwo kiyinza kumwekweka nga takitegedde nakamu tewaliwo kiyinza kumubuzaabuza nedda kulwokubanga nekiyitibwa okubuzaabuza nakyo yeyakitonda ekiyitibwa okubuzaabuza nakyo yeyakitonda mulimu ebintu byeyatonda nga bwobirowoozaako omwewuunya mulimu ebintu bye yatonda nga bw'obirowoozaako omwewuunya basiraamu n'okakasa nti tewali mutonzi mulala okugjako ye kambaweyo ekyokulabirako okugamba ekintu ekiyitibwa okwekunya okwekunya kitendo ekitera ennyo okubeera ku baani ku bakyala naye omuntu bwakugamba nti nnyinyola kye bayita okwekunya omugambo otya kyebayita okwekunya so nga ate ekigambo kyenyini okukunya kirala naye ate bwoga nti okwekunya oba otegeeza ki ekyo kitonde kiri awo kyebayita okwekunya allah tabaraka wataala ayina ebitonde byeyatonda nga byewuunyisa basiraamu la yakfa alaihi khafiya tewali kimwekweka nga takitegedde nolwekyo bw'atugamba wano byatugambye kuffe biba bituufu n'okusinga in fact siga nti n'okusinga wabula wadde ffe byetweyogeddeko nga bibeera bituufu tebirina nawe biyinza kwenkanankanira byatwogeddeko ye aa nakamunaka eddagala byatwogeddeko bye bibeera ebituufu n'ebyaffe bibeera nga bituufu mathalan ngaokugaa nti kati ndaba okulaba kwendaba nze Allah tabaraka watala nangama ntindaba. Ate yaba aina to kulaba kwala banti ndaba nga kulala nnyo ate kukwangeze na nnyini ko. Ruachi kulokubanga Allah tabaraka wataala tewali kamwekweka songa nze nze na nnyini kulaba ebintu bingi ebinnekweka. Nolwekyo Allah kyatugambye kye kitufu basiraamu nti yenna gwolabanga asabye nti nze ndeka tonteeka mu bagenda okulwana oyo abeera takkiriza Allah لا yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billah wal yawmil akhir tebayinza kukusaba nti ndeka nneme kugenda kulwana ndeka nneme kugenda mu layini y'abalwanyi okugjako ng'ekibaleetera ekyo lwakubeera tebakkiriza abakusaba nti ndeka nneme kugenda kulwana beebo abatakkiriza allah tabaraka wataala لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين الله تبارك وتعالى أماني أبا متيا simanyi wamugoberera bulungi Qur'an. Mm. Allah naagamba nti abakusaba nti ndeka neme kweyunga mu balwanyi bo babeera bangeri ki babeera bankula ki babeera bakategore ki allah naatugamba nti inama yastazinuka allazina la yuminuna billah walyaumi lakhir gwolabanga akusabye nti njagala onneme kugenda kulwana nze nkoye saagala kubeera wano mbamujahidiina mubasiraamu mu darulislam njagala kuddayo allah tabaraka wataala agamba nti la yuminuna billah wal yawmil akhir teba ekimuletera ekyo lwakuba batakkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero wartabat qulubuhum wanowaali naye takakasa nti obusiraamu bwe bwetwetwekeddwa okubeera obusiraamu bwe buteekeddwa okutukulembera obusiraamu kyetuteekeddwa okufiirako takakasa wartabat qulubuhum ayina wasiwasi allah aga nti fahumu fi raibihim yataraddadun bwe batebwe babeera abeera ngaayagala okubukkiriza olwaleero ate nkya n'afuna ekibumujjamu bwatyo okutuusa lwava mu nsi obwonno bwe bubeera obunanfuusi kitegerekesa bulungi abooluganda kakati mwetegereze abooluganda nti la yuminuuna billah wal yaumil akhir eno aya erina aya gyekasukira leza simanyi oba kyebayita leza mukimanyi erina aya endala mu qurani gyekasukira leza amakulu neyunga wakati waayo nezikwatagana eruwa allah tabaraka wataala yagamba nti qatilul ladhina la yu'minuna billah wa bil yawmil akhir wa la yadinuna dinal haqq kitegerekese bulungi kiba kitegeeza nti Allah tabaraka wa taala abatu kiriza ono kumulwanyisa buterevu aluwa atayagala kugenda kulwanyisa bakafiri lwaki kulwokubaga la yu'minuna billah wa yawmil akhir takirizani Allah nuna kure nkomerero. Aye ndale eri jeko jekwataganye nayo egamba nti mulwanyise abatakiriza Allah naki? Nuna kure nkomerero. Kasubira tuve wategerekese bulungi. Allah gamba tabaraka wa taala wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulu ruachi sura toba aya bidi mwenda ruachi Allah tabaraka wa taala ruachi <clears throat> tugenda kulwanyisa abantu bano kulokubanga teba haramusa ebyo Allah biya haramusa nombaka we basiramu omuntu abatali wano ngo badofunye omukisogu bera wano ngato uliriza music kuwe kubanga music haram bwodda yo bo, bo sabanti kande kenze kambe kanve wano nime kubera wano ngende awa ulirizwa music obo sazewo gweke nyini mukweyagalirako okuuliriza music oba obeeroka kiddwa Obero sasewo gwe kenyini okugamba ati kangene pulirize music. Kitegereka bulungi. Omuntu okubeera wano ngatalera riba, ngatajirisa, ngatawangalira mu bali bariba mu misalaba. Nasaba nti nze kanzireyo ngende mu misalaba, mu riba, mu bali bariba njirie njirise. Basiramu abayerondeddewo ku halali ami abayerondeddewo ebyo ebikolwa ebyemisalaba ne riba n'omwenge ne music oba abakakidwa bukakwa. aba yerondeddewo nolwekyo la yuharimuuna ma harama allahu wa rasulu abatafudde haramu ekyo allah nomubaka bekye bafuula ki haramu abakubanga yabifuula haramu nga yakkiriza nti biri haramu era ng'abitamwa ng'abikyawa nga tabyagala yandibadde ate tasaba oluvannyuma lw'okufuna omukisa ogubiwona ate abiddemu simanyi bamutegeera bulungi basiraamu ah. wala yadiinuuna diina alhaqi era tebasoma busiraamu obutuufu amini tebasoma ddiini entuufu wala yadinuuna diina alhaq tebasoma diini ki entuufu allah tabaraka wataala atukkiriza okubeera nga tubalwanyisa okubeera nga tubatta min allazina utu lkitaaba hatta yutu ljizyata an yadin wahum swagiruuna aya eno bwoba ogyetegereza abakafiri okutuwa omusolo tekikkirizibwa kuguweereza nkitegedde bulungi anyadin anyadin genda olunonye tafasiri anyadin amakulu yennyini yayina okuguleeta so si kuguweereza kabeere nga omusajja ayina amafakitole mangi nnyo mugagga twamuteekako durubu musoro gwe guti musoro gwe guti buli kakopo ko fulumia sente bwezi ti musoro musoro ngo tuletera yenyi yenyi ya ino kukuteka mu motoka ye nagujira ki naguleta nagutukwasa kakati omuntu yenna ali aliba omukristayo wali ulideko omukristayo nga imirida watu nga vumirira liba wali ulideko omukristayo mukatuliki nga vumirira imirida watu nga vumirira omwenge nedda bal bagunywa bagukubiriza abantu bagunywa oba mukitegeera bafaaza abaana basiba bano kakoola mu bulago barevulani nabo bakasiba ne bafaaza bakasiba ola barevulani babeera bakasibye bateekako ekkooti naye bafaaza bwe bakasiba bambalirako kigawuni nga kiddugavu paka wansi bo bagunywera ddala lwatu ku meeza ku mikolo oba kitegereka bulungi akati bw'oba ogenze ewaabwe n'osiima hali yaabwe otomatikale obeera bo simanyi bakitegereka bulungi kati allah hugamba nti minalazina utul kitaabu obeera omaze okufuuka bo abo abakristaayo nolwekyo obeera maaduda minhum obeera obalibwa nga oli wa mubo allah tabaraka wataala atutegeeza nti walaw aradu lkhuruja abo abaasabye okugenda nti baddeyo ewaabwe la yaaddu lahu uddatan walakin kariha allahu biathahum fathabbatahum wakiira kuudu maa alqaidin temweraliikirira tumaba sigaddewo lwaki omuntu yenna ayagala okubeera omusiraamu okubeera omusiraamu oko akwetegekera mukitegedde bulungi yensonga lwaki bulaba nga tulafuubana nnyo okulaba nga tusoma buli lunaku buli lunaku n'ofunayo kano n'ofunayo kali lwojja okusobola okubeera omusiraamu nga oli kukumanya naye bw'onaobeera omusiraamu musilimatul bait olwokuba wazali wa munyumba elimwa obusilamu ngajanabe kyekikubezo omusilamu songa toli musilamu lwakuba kye walondawo okubeera omusilamu ngakakasa nti kyekituufu obusilamu ojja kububwamu mangu nnyo aboluganda era bujja kulema mangu nnyo kyekiva kyetagisa okubeera omusilamu eyeeronderawo obuweerondezi okubeera omusilamu nolwekyo singa abantu baali baagala okubeera nga bafuluma okugenda okulwana mukubo lya allah tabaraka wataala bandi badde betekera tekera okufuluma okwo amakuru okwamazima yensonga lwaki mulaba abooluganda nitubakubiriza nti temugezaako mwabali eyo mubitundu byebweru temugezaako okutuleetera abantu temugezaako okusengula abantu nga mubalimba omuntu yekka gwe tukkiriza okusengula omuntu ng'amuleese wano ku kipindi ku kumulimba ye kitaawe w'omuntu only si mukazi ku bba sibba ku mukyala we si mwana ku kitaawe si, ah, wabula kitaawe w'omuntu ku mwana we lwaki kulwokubanga eri ebeera mu maali ye mukitegedde bulungi basiraamu omwana oli abeera mu maali ya musajja ono abeera mu bifuna omusajja ono bye yafuna ng'akyali mulamu n'olwekyo abeera mutuufu nnyo okutaasa emmaali ye okutaasa ekifunwa kye mu ngeri yonna esoboka paka lwamutuusa wano waamu okuleeta omuntu ng'omulimbye limbye musimanyi ogenda kusoma simanyi ogenda kusuubula basiraamu ekyo kibi wabula bw'oba oli wali masalan e, eh, obedi yafa mukufa yaleka alaamye ng'akulaamidde gwe wali nti abaana bange gundi ne gundi obajjanga gye bali n'obaleeta weno mu, mu darul isiraami Deni kibachi kakatako, okubeira ngabana abo, obaleta lwachi kuro kumanga gobeira wali wabo, gobeira muimirize ku nsonga zyabwe, wadenga te bachimanyi. Mukitegedde bulungi. Lwacho? Bumuna aleta abantu basilamu, ngati mugoberere tali mati ze tubawa, ngati mugoberedde bichi bye tubagamba kugoberera obuzivu obugende okudda okudirira mujja kubukombako. Amakuru namwe muli bakubuzibwa kubu. Lwacho? omuntu ajja wano la addu lahu udda atekwa kubeera nga yeteeseteese amakulu nga kyagenda kakyagala era nga akitegedde era nga gyagenda amanyiyo tewali kulimbalimba muntu <laughs> lwaki obutuufu bweyolefu ne obukyamu bweyolefu tetwagala gusa nkagusa isairi tetwagala byovu wabula twagala kolite ntegedde mulya buluganda tulwanyisiddwa abasirikale abali mu nkumi n'enkumi mu mwaka oguwedde negoroza fetu badde bameka Allah jalla wa ala basinziddeko okulemezaawo ensonga eno tubadde batono nnyo nolwekyo si quality ne, I mean si quantity si bungi nedda what matters is quality ekikulu kwe kubeera nga tulimu omulamwa amakulu nga tulimu emiwula ababeera bali ku nsonga eno Allah gamba tabaraka wa taala nti law kharaju fikum ma zadukum ila khabala wala awdau khilalakum yabugunakum lfitinata wafikum samauna lahum wallahu alimu bizalimin allah jalla waala agamba nti naye bandibadde bazze senga bwakya kumakya ne bajja ne babeera mummwe allah tabaraka wataala agamba nti mazadukum ila khabala era tewali kyebandibongeddeko okugjako bubi simanyi bamukitegeera abooluganda mutunuulire omuntu azze wano bwatuuse wano n'asanga nga e waliwo okugenda okuleeta eh, ekyokulya e waliwo okugenda okuleeta otuzzi e waliwo kino waliwo kino n'agamba nti e okugulu kugira ki okugulu kunnuma okugulu kunnuma siina nagatambula siina gagenda kuleeta kyakulya naye zaaduku mu kabaala kati luli abadde yeetika kiro kumi alina kwetika kumi na ttaano lwaki waafuniseeyo omuntu omulala yeetaaga okulya kiro ez'ettaano kati ono abadde amenyeka nga wakumenyekera mu myaka musanvu nga yeetikka agenda kumenyekera mu myaka ena zaduku mukhabala abongeddeko buzibu luli mbadde nga mukuŋŋaanya akasente ne mutuuyana ne mufuna akasente ka sabbuuni ebitole bina ku lwokubanga abantu babadde basatu zaduku mukhabala kati abeeyongeddeko mulina okufuna ebitole bitaano talina kirungi kyabongeddeko kati lwaki tufa n'okwetikka n'okuleeta ate nga gwewasasula n'essente ezimuleese omunoonyereza ekigoye ekyokwambala omunoonyereza engata ey'okwambala zaduku mukhabala weewuunye basiraamu mwaba abasajja mulimu omusajja abaddenga bukyanga atuuka tayagala kukola mulimu gwonna aga nti ali bubi ali bubi ekigere kimuluma tayina gakola naye juuzi allah jalla waala we yakola fatiho emakembe nga banagisi abakutteko ne tugamba nti twagala abantu abagenda okuleeta eminyago yasimbula emisinde wano buli butu ne yeewuunya omanyi abantu mulowooza nti tetubagoberera naye tubagoberera eh. tubagoberera era tumanyi haali zaabwe zamwe ng'oyagala okukimanya ekyo gwe kola omusango ojja kulaba nti e, bulijjo abantu bano bangoberera bammanyi nina fayiro naye bulijjo omuntu alumu ekigere nga toyagala nakugenda kwekikayo wadde akakupa wadde akadomolako otuzzi ate owonyeddy amangu ago nofutuka emisinde baki kolwokubanga kitegede kyali waliyo ebyokugira ki ebyokufuna naye gyalaga tamanyiyo tamanyi nti olugendo lwa lunaku lulamba so nga ate mu mmere si lwa lunaku lulamba lwa masaawa asatu ana mazadukumu ila khabari nwe bandi badde mumwe bandi badde babongera bubi ku bubi Allah tabaraka taala amanyaba lya zamanyi ngukutegeza muganda wangi nakutegeza emyaka mingi ejiise nakutegeza ne mwako guwedde 12 mu 10 nti ne bwono otuwangalira mwe emyaka ngo omutima gwote guli ku nsonga gye tuliko omala biseera bwolifiira wano toli zukirira wakati waffe ogenda kuzukira naba Uganda omwoyo goje gwali thumma yub'athuna ala niyatihim bacho mbaka boyaga ogenda kuzukirira nabali okukunganya obukunganya ma khalukukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida bacho boyagamba al aziz al qawi al qadir yagamba sira bamu mukubazusa mukubatonda wadde okubazukiza oluvanyuma lw'okubatta omulimu gwensanga mbanga kola ku muntu ki nolwekyo gwokujja wano ofiiridde mu kino ekifo ekyemadiina tosaalidde kuzuukirirawo ozuukire wamu ne muyivu gwe tekisoboka busobozi tekisoboka busobozi ozuukire wamu ne rubinga neva tekisoboka busobozi ozuukire wamu ne kisaaliita tekisoboka busobozi nolwekyo allah jalla waala agenda kukuzuukiriza mwabo bewalinga omwoyo gwo guli nabo kakati allah tabaraka wataala ayogera ku basajja bennyini fe amaze okutubuulira kati abagamba bo ayogera gye bali agamba suratu muhammad aya okutandikira ku yabirimu ebbiri fahala asaitum intawallaitum antufusidu fi lardi watukatiu arhamakum abange mu abasatu musazeewo intawallaitum okukuba yamabega ku nsonga gye mubaddeko muvudde ku nsonga muvudde ku busiraamu temumanyi nti lwe muddayo eri kye mugenda okukola mugenda kwonoona mu nsi kituufu oba si kituufu <laughs> bane allah tabaraka wataala atumanyi fahala asaitum aba tabuuza aa aba tabuuza abaagamba nti temumanyi nti bwe munaafuluma wano mugenda kwonona mu nsi abaganda bange nabagamba nti mbamanyi kambawe ekyokulabirako omuntu bwafuluma okuva wano wano nga mulungi nga nze nsayini nze nti afuluma agende ku mulimu gw'obusiraamu ne muwa briefing oluba okutuuka wabweru atandikira mazambi atandikira mu kwonoona buli lunaku agenda yeyongerako buli lunaku agenda yeyongerako era okusitadaraka okumuwonya okumutaasa kuvaayo mangu bwe kiribeera bwe kityo ku oyo gwe nsayinize ne mugamba tufuluma ogende ku mirimu gy'obusiraamu bwe kiri kitya kuwona avuvuddemu n'atambula naddayo atandikira ku ki tulina obuzibu kyovudde olaba <laughs> nti mu umme eno mulimu abantu bentya nga nomi ye muntu gwe bakwata ne bamubonyabonya ne bamukuba n'akaava nti njagala kuddayo waffe nga nabweyo n'akaaba nti njagala kuddayo waffe tewali waffe okujjako eri naye ng'ali mu basoga banne ali mu baana be ono mwannyina ono gundi awo wakojja njagala kuddayo waffe eno i don't belong here siri weno hey, eh, minali muminina rijalun sadaku maahadullah alaihi mufe mulimu abayogera nti tukkiriza nga baali bakikakasa nga bakibiininga naye wallahi lazi la ilaha gairu mmanyi nti mummwe mulimu abaagala okugenda ebweru mu bakafiiri mu misalaba naye nga mutya buti ngate mutira bwerere ibulisi yebatisa ebongera ate bubi Lwaki ngeti bulisi yebatisa temutya nti Allah tabaraka wa taala nanda batya nga nvudde mu silamu nga nvudde ku kyantondesa nedda mutya nti ha abasajja abo ayinza kubanga atugamba bwati ngate agenda kuttira wali Onule naye senga ofuna garanti ofuna garanti senga olwayo tugamba nti bannange eh, tugende mulowooza lwe twagamba amini mugende bwe twagamba emadiina nti mugende nga tubagobye mufulume mugende buli muntu agende mulowooza mwenna mwali banakuwavu mubeere bajulizi ku muwala oli fatuma simanyi madiina simanyi ani omuwala allah atukakasa basiraamu basiraamu abooluganda basiraamu abaagalwa bwofuluma mu madiina wano bwofuluma mu madiina wano bwofuluma mu madiina wano osooka osookera kukulaba hara ekyo mukikkiriza oba mukigaana mubuuze abantu abafuluma okugenda ebweru mubuuze abantu abafuluma okugenda ebweru basira osookera kukulaba hara katugeze kale nti ogenze kiro notuuka ku loogi mathalan nti ŋenda kusula mu loogi ekyokulabirako ŋenda kusula mu loogi eh, omuwala gwosanze ku reception ayaniriza abagenyi aba afaanana atya aba yenna yebikidde mutahajjaba Era bwomugamba nti no habari mama ngakugamba nti ah, mimi siongee na wanaume ngoja mwanaume anakuja mimi nahudumia wanawake peke yao Bashite bachibera nze sogera na basajja nsonyiwa na ye ataba genyi tubagala tukola business linda ko musajja abadde afulumiye ko wabweru ajje anakuyamba nze nkola kuba kyalaboka bashite bachiri mm. wano mazo mwaka mulama nga tulabanga ku kifuba kya mukazi nga bwe kifaanana okujyaho ng'olina omukyala eka naye oluba okutuuka ku ka reception wali ku loogi oba mu kaduuka w'oyimiridde okugula kaadi oba okugula okyokunywa oba okugula kapanado ekifuba ky'omukazi okiraba oba tokiraba amabeere go galaba oba togalaba enviiri zo ziraba oba toziraba olowooza ki ibulisi ekugamba ki basiraamu kyembagamba kituufu fahal asaitum intawallaitum an tufsidu fi lardi kyosankirako kuwonoona oba oyagala oba toyagala oba okyagala oba tokyagala oba okigenderde oba tokigenderedde kyosokerako kukwonoona bwe kiri kitya ng'okikoze ogende osimbudde ogenderedde njika ŋŋende allah jalla waala agamba nti abaami abo abasatu ulaika allazina la'anahum llah allah yabakulimira فأصمهم يبزبا ماتو تباوريدا وأعمى أبصارهم نقول ما تبجيلاتي إبانغا لي ماما زوا نموفة وبعدين تباوريدا Njio wano kye kitufu bwe bulungi bwe busidamu bananga akhira bananga ah ah ngateba ulira la'anahumullah Allah yabajira ki wa a'ma abswarahum namaso gabwe yagazibwa talaba nti omukyalo okuyitawo nga tomulabyeko ngayambakyekirungi gyoli ngayambanobusiramu bwebugamba talaba nti okubiriza abantu tibananga olwaleero lwakunakusiiba infact olwaleero lwakunakusiiba ate eh, olinaku enjeru era lwezitandise jinjagadde nakyo nkibajukize talaba nti abantu okugenda okulwana entalo zeddiini abantu okukola sikaali abantu okubeera nga tebalaba misaalaba abantu okubeera nga tebeetabika wamu n'abashiriki banariba talaba nga talaba nakamuna ketegana tiche chirunje lache chitufu talaba lwachi la'anahum Allah Allah yamukolimira fa'ama abswarahum Allah tabaraka taala nabiranga yaziba amaso gawe Allah subhanahu wa ta'ala agamba aye endale yabiri mwetano innal ladhina ritadu ala adibarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda abantu abafa wanu mumwe kusande abasatu baddaye bachukira kubukongovule bawe ne baddaye mabega mubakafiri oluvannyuma lw'okubeera nti obulungamu n'obunyonyofu byali bimaze okubeeraga basiraamu kituufu basi kituufu byali bimaze okubeeraga allah tabaraka tala yabakwata n'abatambuza bulungi ku lunaku olwo lwe baatambula <clears throat> okujja okutuuka wano basiraamu tukkiriziganye batambulira mu motoka mathalan batambulira ku pikipiki mathalan batambulira ku mwato mathalan basiraamu mwani muwuliddeyo olunaku oluyitawo okuva e china okutuuka e londani okutuuka e libiya waggulu okutuuka wansi mu south africa mu nsi yonna nga tewaliwo omuntu yenna afudde ku lunaku olwo ne pikipiki mukabenje ka pikipiki olowooza bafa bameka nga tewali muntu yenna afudde ku lunaku olwo mukabenje kamazzi nga tewaliwo omuntu yenna afudde ku lunaku olwo mukabenje kemmotoka ku luguudo bafa miliyoni na miliyoni mu lunaku olwo naye ku olwo allah tabaraka wataala yabasembeesa n'abaleeta sekiwale paka ne wayita ennaku baayita ku misoto emeka baita kubinya bimekanga bandi biguddemu bandi firiddemu baita kumigeme kanga bandi biguddemu bandi firiddemu baita kubaduyi bameka banji bayitirivu ne Allah tabaraka taala yabaleta mibadi mata bayana lahu mulhuda na abalaganti bannange temuwe kwasanga buno bwe butufu Allah gamba tabaraka taala nti ashaitanu sawwara lahum sitane ye yababuza nze nabalage kitufu neye bwe batuuka wano basilamu tukiriziganye era twababulira fa abawalimu nti sitani togikiriza kukugira ki kukumbatiza kino kyozeeko chechitufu. Allah tabaraka wa ta'ala agamba. Ntua amula lahum iblisi ya wajuza. Ya mamatiza. Nibasarao ntife katupe wanu. Ruachi. Dhalika bi anahum kalu lillazina karihuma nazzala Allah sanuti'ukumu fi baadhi al-amuri. Bakiriza basiram. <laughs> La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabagenti Allah tumanyi basiram. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah manyebiri mitima jabe kambuze basiram. Abantu abo kakati bagenze. bagenze kitufu sanutiukum fi baadhi al-amr tugenda kubagondera bwe batwe bagambi tugenda kugondera bakafiri kitufu basi kitufu bwe bazeyo abakafiri bakugamba kutambulira kukono siko batambulide Takati ogenda kolote. Abakafiri bakugamba kukola bulicho na Allah tabaraka wa taala kyata yagala. Sanuti hukumu fi ba'd al-amr. Ogenda kubagondera. kati okujja konga oyagala okugondera bakafiri nebo bato yagala kugondera bakafiri oyina kuva mu daru yabwe we bayina obufuzi nogenda awali obufuzi bwoyo gwoyagala okugondera <clears throat> simanyi bakitegereka bulungi allah agamba tabaraka wataala nti mulindirireko olunaku lujja fakaifa iza tawafatuhum lmalaika bamalaika lebagenda okujja okukima abaami abo allah gati yaduribuuna wujuhahum adibarahum bamalaika bamu bagenda kubeera nga babakuba mu maaso abalala nga babakuba emabega dalika biannahum tabu maskhata Allah ruachi baba kuba mukasera ko kufa ngotajje ko bulumi bwo kufa ruachi ataba bakuba Allah tabaraka taala gamba nti kulo kubanga balondawo okugoberera nze byesagala nze Allah tabaraka taala yabatumina no mbaka yabatonda nga nabatonda lwakunsinza ne banjemera ne bagondera ebi byesagala bamaleka batandikire okubabonyereza okubabonyereza nokubabonyabonya nga bachali kunsi wakari huriduwana hufahabatu a'malahum basalawo okutamwa nze byensiima basiraamu okwagala allah kyatayagala n'okusiima allah kyakyawa toddayo kukola mulimu allah n'agukkiriza negyobadde nagyo agisazaamu faahbata amalahum surat muhammadi aya abiri munaana dhalika biannahum ittabacu ma askata allah wakarihu ridwana faahbata amalahum allah yasazaamu emirimu gyabwe olunaku lwe baamalako wali olunaku lubamalako wali quarter guard awasembayo kasita baafuluma webati emirimu gyabwe kwisha ahbata amalahum musoma obusiraamu butegere basiraamu bamenyekera ki osasira abazadde abazaala abaana allah tabaraka wataala agamba nti nammwe abasigaddewo era ajja kugenda ng'aboolesa lwaki kulw'okubanga bwe mubeera mu mitima gyammwe nga mulimu obulwadde allah tabaraka wataala agenda kubeera nga abolesa mpola mpola oluvannyuma abeere nga abaswaza nga abalaga eri ebitonde allah atuwe enamula y'abantu abo na allah atuwe enamula y'abantu abo aa ah, ah, si atuwe ensonga lwakimuwulidde nga mpitabi atuwa allah atuwa yufutiina rabbuna e, eh, yastafutuunaka finisa kulillahu yuftikum fihinna Allah tabaraka wa taala atuwa enamula yabantu abo agamba bwati balamulwa bati aba basatu yasoka nagamba mu aya yechina nanti Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmi al-qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha tewali agenda ku tewali ansinga tewali ali nsinga kuogera butufu tewali ali nsinga kuogera mazima Allah jalla wa ala gamba فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ekisooka temulumwa temweraliikirira temunakuwala lwaki allah tabaraka wataala yakkiriza abantu abo babeere ekyo lwaki yatulaze dde emabega nti baba kusigala mufe tebanditwongeddeko kirala kyonna okugjako bubi tegedde bulungi naye ffe bambi tulaba bubi nnyonnyo lwaki tulaba bubi nnyonnyo lwakuba tetumanyi byekwese mukyajjukira omwana oli nabbi musa gwe yasala omwana omuto ah, hithiri gwe yasala nga baline nabbi musa mukyajjukira omwana oyo naye omwana oyo ekyamusaza kyali kiki lwakuba yali mwononefu ng'agenda nakwononera bakadde be Nga bamu kitegeera. Allah yennyini yagamba mu Qur'an. Nti omwana ono mukyamu era abadde agenda nakuviirako bakadde ba babiri okubeera abaki? Abakyamu. Kyenvudde nsalawo mutte mbakyusizeemu. Naye njagala ombuulire. Abazadde ababiri nga babaleese. Ne batunuulira omwana waabwe ng'omusaayi gukulukuluse paka wali. Akaana kaabwe wakato ke babadde baagala okukamala. Njagala ne babagamba nti wuuyo yamusse ne babalaga huduri. Uyo ya muse. Ndika nombulile. Batu nulila watia huduri. Ndika nombulile. Bamu chawa batia. Kwenye tunulila toto wonga buo muagari. Ndika nombulile. Bamu tunulila batia. Na ye mwetu unye. Huduri ya baba ya mbi. Chitufu basi chitufu. Nurechu nafwe Allah tujizechi. Atu yambi ya kutuja mwa bantu wapu. Maza dukumu ila khabala. Wala audauhi ila lakum. Nero wakubafe tetujirachi. Tetumanyi aburuganda. Nolwecho Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti aturiduna antahadumani Allah lalla abange muinga mulese nyo wasuwasi ndikala basaja bagenze basaja bagenze kali banange Allah ganti mwagala babere kubulunga mu mwe mulungamya nokubuza nze ngambye nti bakirizo bagendera bubuze eh owa gogama nti nedda bagendera bulunga kina asoboka basiramu nero koma nti eh, eh nedda nedda Allah tabaraka wa ta'ala chagambi chechichi chechitufu era kyetugenderako allah agamba tabaraka wataala nti abantu abo kakati kyebalowooza eyo gye baagenda wadula utakfuruna kama kafaru fatakununa sawaa baali baagala basiraamu mulowooza bandisanyuse kyenkana ki bandiyimiridde mu kkuba eyo gye babadde bagenze oba gye baagenze bandiyimiridde ne boogera gye tuli baba kukyuka emabega kulaba ngaobugugu bw'abantu abalala nkaaga mu musanvu bonna babwetiise bagira ki baba goberera muloza bandikabye muddeyo muddeyo fede mujja kute mutugoberera mugende muddeyo madina wamwe fe mutuleke bachiri bachandi bade basira tikisoboka busobozi bari gambi olabye olabye Bamba mujje soke tuyimirire ka abantu gundi tufune ekyo kulya akati gogenda sente zo zirwa amaze bakuwadde ategwe zizo aha uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ah. bandi sanyusa basira Allahi ladhi la ilaha ghayr. Bandi sanyuse. Allah tabaraka wa taala atugamba nti bandi hagadde okukafu wala naffe tukafu wale ngabo bagize ki ngabo bakafu wadde. Allah agamba falata takhizu minhum awliya hatta yuhajiru todanga yo kubera munnabwe. Abantu bafana nabwe batyo tokirizwa kubera munnabwe waddokoragana nabo okujja nga bazze awali ennamula z'obusiraamu. ne bajja fisabilillah mu kkubo ly'okulwanirira obusiraamu faintawallaw babeera nga bakubyeyo amabega ne bagaana okujja oba ne bajja ate ne baddayo fakhuduhum allah atukkiriza atuwadde ennamula fakhuduhum mubakole ki mbakwate waqutuluhum mubakole ki haitsu wajadtumuhum ne be munaabasanga muzigiti gwe olowooza okuganda okutuvumirira wano tetuli bakyamu banakikolera mu bbaala bagenda kukikolera mu street nedda kati babadde baddeyo oba bazzeeyo eri gye bazze batuule mu muziki bagee nti ha ee eh, ee eh, eh, wuko eri ekiri eri owe kiki <laughs> kiki Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Eh, eh, eh, eh. Oh, eh, chi, chi. kati atuvumirira anonya byatuvumiriza nabyo nayenga atuvumiririra ate mu community eyo eyandibadde jjo okutweyungako ewone erabe obutuufu ngerabye obutuufu allah tabaraka wataala kyavudde atukkiriza tumutte wona betugize eki betumusanze wala tetakizu minhum waliya wala naswira era atuganye okuddayo okulagana nabo Allah kiyava agamba nti walifishi natu ashaddu min alqatili mubatte lwaki bino bagende byembagambye bagende okwogera eyo n'okusaasaanya eyo bibakwatako ebikwata ku basiraamu abatuufu abali wano bibi nnyo okusinga okufa kwabwe kitegerekisa bulungi abangi alifishi natu akbaru min alqatili Allah tabaraka wa ta'ala kakasa nti okubatta kye kirungi okusinga okubaleka bagende basaasaanye efitina bagende balemese n'abalala abandibadde bafuna omugabo gwabwe kwakhira allah agamba tabaraka wataala nti waman yartadiri minkum an dini yenna anakyuka eno suratul bakara aya 217 yenna anakyuka mummwe n'ava ku busiraamu amakulu n'aleka ekyokulabirako n'aleka wano awali obusiraamu nennamulazaabwo allah agamba tabaraka wataala nti fayamutuwa huwa kafiri ekisooka agenda kufanga muki nga mukafiri naye bali batazzeemu neyeenenya neyeerongoosa emirimu gyabwe abo ngisazaamu wano ku nsi ne kwakira ne bafiirwa byombi era abo bebomuliro bakugubeeramu emirembe n'emirembe inna allazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarujuuna rahmat llah wallahu gafuru rrahimu abo abasigadde e madiina abasenguka okuva ewaabwe ne baleka autwanahum ensi zaabwe n'ebyalo byabwe ne bajja mu kubo lya allah tabaraka wataala abo balina yessuubi ly'okufuna okusaasirwa kwani allah tabaraka wataala bakimanye nga bawangaala nti allah musonyi nnyo era musaasire tusaba allah tabaraka wataala atusonyiwe era atusaasire basiraamu kambuuze mulowooza abasajja abo gye baagenze senga baba n'abuusibwa ebitukwatako mulowooza banaddamu batya mulowooza banayanukula be bati abaayi nini uko bwana nini uko kiki ekiri eyo banne kiki owaayi twawulira twali otambulira ekijade kiki ekiri eyo kiekiri eyo abange mulowooza banaddamu nti ha bannange ibaada eri eri nzibu mpitirivu obulungi lwaki ng'oggyeko ibaada eyabinnafusi kizibu okuzibya olunaku nga tolinayo omugoberezi wa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama gw'oyambye oba mukitegeera wakiri oleetayo ekingalaala nekizimba enyumba omuntu omusiraamu omugoberezi wa nabbi sallla ali sallama naawona empewo wakiri oleetayo otuzi ne tufumbira omugoberezi wa nabbi sall ali sallama asula mu mpewo oli murabitu ne tumufumbira ekyokulya oba mukitegeera bulungi bayinza omulowooza bayinza okubagamba nti teri mwenge wadde abagunywa teri bwenzi wadde ababukola teri shiriki wadde abamukola teri bidaa wadde abazikola teri bavumana kujeja allah na mbaka we teri bakazi kuyita bwereere teri banka wadde riba teri kanisa wadde omusalaba teri muziki wadde abagukuba teri bifaananyi bya haramu teri kukuza nnaku za shiriki mulowooza ebyo bagenda okugamba abantu bali bagenda kubagamba kyennyume bagenda kubagamba kyennyume allah jalla waala kiyava tugamba nti wal fitinatu akbaru ashaddu min alqatili ebyo bagenda okubagamba okubavumirira okuvumirira madiina okuvumirira tauhid wal muwahidun ababasse be babeera bakoze ekiki ekituufu ibun taimiya yagamba rahimahullahu taala nti abaha llahu wahuwa khaliku nufus ngate ye yatonda emyoyo abaha llahu katila badi nufusi limaswalihi libadi yakkiriza Allah tabaraka wa taala okutta omuwendo gwonna ogw'abantu ebbanga likimala ng'obasse mu kulongoosa nakutuukiriza ekyo ekyabatondesa kitegerekese bulungi anti twali babiri twatondebwa bwe twatuuka wano faminkum kafir wa minkum mumin gwe nze nakkiriza gwe n'ogaana kati allah tabaraka wataala nzikiriza nze gwe okukutta nze nsobole okuwona ntuukiriza ekyo ekyagira ki ekya ntondesa n'olwekyo nga bwe bamazeeko ensalo za madiina tutawhid walmuwahidin yenna abeera abalabyeko mu mmwe bannamadiina abatte wonna wabeera abasanze allah jalla waala ajja kubeera ng'amusasula empeera z'oyo ataasizza obusiraamu asubire nti bitegerekesa bulungi abuluganda nga tunaatera okumaliriza biidhinihi tabaraka wataala mwetegereze nnyo ebigambo bino kisana kitegerekese bulungi kisana kitegerekeke bulungi la yajuzu liman hajara an yarji'a mimma hajirihi lighairi udhurin shar'i kiri haramu ku muntu yenna abavudde mbakafiri mu darul kufuri najja mu darul islami okubeera ng'ataddayo lighairi udhurin shar'i awatali kisonyiisa awatali excuse ekirizibwa mu ddiini ng'eruwa ziri bbiri zokka esooka kwe kubeera ng'otumiddwa omulimu fulaani nga gugenda kukolebwa lwa bulungi bwa busiraamu eri mu ddaalu lukufuri ng'okuttayo omukafiiri fulaani ng'okuteekayo enkambi mwe tugenda okusinziira okubalumba kitegerekese bulungi ng'okukimayo omunnyo liuthurin shari'i okukimayo omunnyo uthur oba tetokkirizibwa kugenda mu ddaalu lukufuri wabula kale nga bw'okimayo omunnyo nga bw'okimayo eddagala kale genda mangu mangu okimeyo omunnyo okimeyo eddagala odduke mangu okomewe onule So sikudeyo nobera mu mirembe neweja abantu anode no sanyuka no imirira okuduka no laba banywa sigara no laba banywa omwenge no laba mukasa ayito bwere no laba no ulira music no sanyuka tokirizibwa Chembagami tulubo kufuruma wano mazambi wallahi ladhi la ilaha ghayr Mazambi Oba omurundi ogwokubira gukukirizisa fitina qitaliya nga wano mu Madina tutauhid wal muwahidin wavuzusewe fitina nga yakuiwa musayi nga abanna madina ne banna madina bakola ki batingana awokirizibwa okuddukayo atono nya abalala wonogenda bobato ina abalala omanyimu kaseera ako wali utawhid wal muwahidin then okirizibwa okwegomako mu kitundu kya bakafiri paka lwono omanya abalala oba paka fitina lweligwa noddayo awali banna tawhid wa illa fahuwa murtakibun likabira min kabairi dhunub yenachikola n'ava walamuzi wa Qur'ani ne Sunna n'addayo mbakafiri abeera akoze ekyono nekinene nga shiriki walakad kala sheikhu abdullah ibn abdillatif bano we baliwo ku mulembe gwa sheikh muhamad ibn abdulwahab abaasimba esharia mu ddungu lya buwarabu fi maradi nasihatihi li ahli arutawiya waliwo abantu b'ekitundu ky'ensi ababeerangaeyo yabawandiikira n'abagamba bonna omanyi ono muhamad ibn abdulwahab bagamba nti yalwanyisanga omuntu yenna atasenguse kugenda gyali hey. Eh, yabalwanyisanga ate oga nti oli musiraamu ate oli mbakafiiri kitegeeza nti olina bakafiiri tolina ki naawe genda wamu naabo toli wamu naffe agamba nti wa ukhbira arrasul bannange mujjukirebwe abantu ba urutwawiya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam olunaku olumu yabuulirwa ani rajulin hajara ku musajja yali asenguse n'aveeyo mbakafiri najja wangaalira madiina thumma kharaja min hijiratihi ila albadiya kyokka bwe waayita akaseera ate n'ava mu madiina nga tewaliwo nansonga udhunu shari'i ate n'addayo eri gye yali yava mu bakafiri nabbi yagamba nti riddatun sugura oyo yava mu busiraamu oluva olutono <laughs> mmanyi na biki yali ategeza basiraamu yali atege waliwo oyinza okuva mu siraamu oluva olutono <laughs> nakamunaka eddagala toyinza kubanga ovudde busiraamu oluva olutono nabbi n'agamba nti maluunun man faala dhalika yenna aba akikoze okuddayo mbakafiiri abeera akolimiddwa si ekyo kyokka wabula omuntu yenna asigala eri mbakafiiri nga tannaba kufuna bufunyi ngeri emuleeta mu basiraamu ng'akyalemeddwa Eitha lwa ntambulo ene mutusayo oba lwa butamanya kubo oba lwa kuba mulemo oba mulwadde naye nagezaako nyokola obusiraamu oyo abeera n'ekyono naye ate abeera kale kaleko kuba ayina ekisonyiisa okusinga ono abeera amaze okuhajara ate n'addayo kitegerekesa bulungi agamba omusajja ono omukugu nti nategeera nti mumwe mulimu abantu hajaru mulimu abantu abasenguka ne bajja eri darul isiraami mchifu echida muzizibuwa mukro ani nesuna ni atenga kakati bagara kuda yo hathihi musiba tunazima gunono musiba munene nyo la ya aman manfaalaha yenna yenna ba chikozecho anyaka afirida lkubura akaka sibuwa ako kubeiranga avude mubusiramu oruva orunene wayakunu mima niritada ala akibaihi mimbaadi matabaya na lahu luhuda fahatharu thalika era abalibwa mwaba babeera bavudde mu busiraamu oluvannyuma lw'okugirwa obunnyonnyofu nolwekyo mukyewale nnyo wasubiru mugumiikirize waswabiru mwongereemu nnyo obugumiikiriza n'okulemerako warabitu mwesibe nnyo nnyo nnyo kukuyimirizaawo obusiraamu wastakiimu ala amuri rabbikum era muyimirire butengerera muyimirire butengerera mwekwate nnyo ku nsonga y'obusiraamu wala takunu mimman badala ni'mata Allahi kufura temberanga ngabwa mutebiranga mwabo abakyuse ekyengera kya Allah tabaraka watala kya babawadde kyo busilamu kufura nabiranga bakikafu walide kyegere kisomo ya Buganda ibn Hajar ya gamba mu al-Fath nti omuntu yenna abera ali mu darul islam oluvanyuma naddayo n'abeera mu ddaalu lukufuri abeera avudde ku njigiriza za nnabbi abeera avudde ku bulungamu abeera avudde ku nkola y'obusiraamu lwaki ku lw'okubanga enkola y'obusiraamu eri kusenguka kuva mu bakafiiri kugenda muki mu basiraamu n'agamba nti okugjako ng'abadde afunye uzunun shari'i ng'akkiriziddwa amateka geddini abakulu amiri abeera amutwala nga yamukkiriza okubeera nga akikola wabula <clears throat> omuntu yenna wabula agamba nti mu balongoofu abaatukulembera baayawukanamu emirundi ebiri senga babeera baguddewo fitina mu kibuga oba mu kyalo omuwangalira abasalafu bannatawhidi amakulu abalamuza korani ne sunna baayawukanamu emirundi ebiri abamu bagamba nti tubeerewo tubeerewo mu fitina tubeere n'oludda olubi ku kituufu abalala ne bagamba nedda nze enjuyi zombi ezirwanagana nzeesambye mwabo mwali musaadi muhammad buni musilima ibunu umaru n'abalala abo bona benjogeddeko basahaba bannabbi salallahu alaihi waalihi wasallam kitegerekisemu gyabuluganda nabbi n'agamba mu hadithi eva ku ibunu masuudin radiallahu anhu nti laana allahu akila riba yenna alya riba allah yamukolimira wamuukira n'oyo yenna agiriisa naye mukolimire n'agamba ku nkomerero ya hadisi eyo nti walmurtaddu bada hijiratihi n'oyo yenna amale okusenguka n'agenda mu darul isilaami oluvannyuma n'akyusa n'ava mu darul isilaami n'addayo mu darul kufuri abeera muki abeera mukoli mire kyekiri allah kyeyagambye nti ulaika alazina laanahum llah faama abuswara faaswamma eh? waama abuswarahum <coughs> masruk agamba nti abdullah bni masud radiallah anhu yeyayogera hadisi eyo nga ntuufu erina mu sahihu ljamii <coughs> era mweyo hadisi mwe muline okugaana okweyokya eh, okwesala oba okweyokya enjokyo Eh, omukazi aliwa ashima wali mustawshima ebitwabiraba ku mulundi oguwedde ne lawi swadaka ne oyo akweka sadaka rocha buluganda omuntu yenna takirizibwa kubeera nga ava mu darul hijira okugenda mu darul kufuri omuntu yenna ava mu darul hijira n'agenda mu darul kufuri abeera amaze okukirizibwa okubeera nga attibwa mujukire abaluganda nti e, e, nti ekifo kikyuka bukyusi ne kibeera kyekisekeddwa okubeera ekyokulabirako <clears throat> wano we tuli olwaleero twali tetukkirizibwa kubeerawo twali tetukkirizibwa kubeerawo olubereberye nga korani ne sunna tebindaba kugira ki kulamulawo naye kati oluvannyuma lwa korani ne sunna okulamulawo tulagirwa ffenna tusenguke okuva gye bitali tujje wano we bigira ki webiri. Tetukirisi watu alufanyuma luo kujia webiri, ate kuvaawo webiri, kugenda jebitari. Mwete gereze, nebo chivera nga maka. Nebo chivera nga maka. Nga jebitari. Tokirisi kugenda yo. Basidamu. Mwete gereze. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya gamba. Nti. yamkuthu almuhajiru ba'da inqida'i nusukihi salasan omuntu yenna nga yali muzale wa makka nagenda nasengu nasiramu kana nasengu kana agenda e madina chokka nga e makka je yava ngera ye makka ngabe mumanyi makka nga ne kaba jeri na yenga balamulira kuki kubukafiri Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti ono yasengukwa n'avaayo omwana waayo n'agenda e Madina bw'abanga ayiseeko e Makka ng'azze okukola omukolo katugeze ogwa umura oba okwetooloola ku Kaaba nabbi tamukkiriza kusukka nnaku ssatu ng'akyali mu Makka nga ennaku ssatu ng'akyali mu Makka tamukkiriza mukitegedde bulungi <clears throat> mujjukire nabbi sallallahu alaihi waalihi wasallam bwe yali ng'asenguka yayimirira mu katundu nga atunuulidde ekibuga kye emakka n'agamba nti makka gwe gwe kifo ekisinga okwagalwewa allah tabaraka wataala gwe kifo ekisinga okwagalwewa allah tabaraka wataala era gwe kifo ekisinga obulungi ewa allah tabaraka wataala siba kubanga nkakiddwa okukuvaamu nandibadde sikuvaamu naye nabbi yasenguka n'ava emakka n'agendawa na ye madina bali tabaita yona madina bali waita ya siriba oba ya sirabu kati njagalo mbulire e, ya siriba wali yo chimu kisere echo nabi we yasengukira there wasn't anything tewali yo chintu chonna tewali yo muzigiti tewali yo wasilamu tewali yo chi wabula allah jalla wa ala ya amin wali ya wasilamu wali ya wasilamu bali wa sahaba abali wa mazokora e, eh, bai'a abajja eno eh, mu mikolo gya hijja ne bakola bayana kinaki kati wabula mujukire nti omuzikiti gwa nabi sallallahu alaihi wasallam okubeera nti bw'ogusaaliramu ofuna empeera bitaano mukiseera ekyo tegwagira ki tegwaliyo naye ng'emakka waliyo kaaba ng'emakka waliyo e, amakulu nga kifo kikulu nnyo nnyo nnyo nga ne zamuzamu gyali nga ne safa ne maruwa gyebiri naye nabbi yalagirwa asenguke abibire lwaki ku lwokubanga ekifo ekyo mu kiseera ekyo kyali tekiramu zaaki busiraamu nabbi salllah salama n'agenda mu kifo ekitaliimu muzigiti gwa mizizo ekitaliimu sofa na maruwa ekitaliimu bifo bya mizizo bya ddiini bikadde byadda ng'emakka yagenda eyo lwaki ku lwokubanga wewali wagenda okubeera darula isiraamu kitegeresa mujja buluganda n'olwekyo omuntu yenna bwahajara bwasenguka n'abeera nga yajja mu kifo awali obusiraamu alagirwa kubeerawo okutuusa lwalifa so si kubeera nga avaawo ate olumu mu nnaku n'abeera ngadda amakulu nga asengukawo ate n'abeera ngadda mu kifo ekirimu abakafiiri ekyo nno tekikkirizibwa mu ddiini y'obusiraamu nolwekyo omuntu yenna abeera asanze omuntu yenna abeera yava mu darul isilami nadda mu darul kufuri aragirwa kubera nga amutta nga Allah tabaraka taala bwe yagamba wonna wabeera amusanze ta mu leka ndoza katukomawo biidhini hi tabaraka wataala ku nsonga eno bwe kibeera bwe kityo mutekeeyo amagezi abooluganda bwe kibeera nga makka bakulagidde okusenguka mu makka ku lwokuba nga talamulira ku busiraamu talamulira ku Qur'ani na Sunna bakulagidde okumusengukamu bwe kiri kitye Uganda e Kampala bwe banakugamba owereyo bwe kiri kitye London bwe kiri kitye America bwe kiri kitye Japan nakamuna akeddagala bwe babeera bakugambye okuva e Makka olwokubanga talamulira ku Busiraamu bwe banakugamba nti beera agindi eh, uh, Japan nedda nakamuna akeddagala nolwekyo nkubiriza buli musalafu yenna waali mu nsi yonna gyali okusenguka agende mu daru le isilami byonna bye twekwasa twekwasa byekwase basiraamu <laughs> allahi byonna bye twekwasa twekwasa byekwase naye bubaka obuva ewaani ewa iburisi so si bubaka obuva mu qurani ne sunna ekituufu kwe kusengukira mu kifo kyokakasa nti daru le isilami balamuzisa qurani na sunna gende kyekiniya waliyo akaalo balamuzisa qurani ne sunna sengukireeyo Mwinzo kumanga tuyagala kusengu kila mufa badugavu. Genda mu Afghanistan, wali yebiyaro, bila muzisa Korani ne sunna. Nzengu kiliza wadoli muna Uganda. Genda e, e Philippines, wali yobuaro, bila muzisa Korani ne sunna. Genda e Somalia, wali yebiyaro, bila muzisa Korani ne sunna. Awatari yao, musidamu, wangalida mkuzikirida, ere yogendo kuzukirida, ne abakafi tusaba Allah tabaraka taala abirenga atutasa kozinga maliriza kati emirundi ngebiri nga nerabira ensonga ya okulangirira seeka Uthmani nabweyo nti yaweebwa ekitiibwa ky'obwakanaana ebitendo by'obwakanaana tusaba Allah tabaraka taala akkirize emirimu gy'omusajja oyo e, <clears throat> byonna kati bimuliko mu bujjuvu ekisembayo kyekya ebikozesebwa bakadde aboluganda nabagamba nti tubikenga ku byekozesebwa bireme kwonoonebwa amini bireme kugwamu bulwadde obulwadde obwo bwe bugwamu fena butuluma omulundi ki gumu ne butulumya ne mbagamba mwe temumanyika kati tulina obulwadde bwa tyfoidi obwazze bugenze busaasaana osobola okuwulira kampu yonna ng'ekolola Nsoro kulia kampu yon nange tinti mamusuja. Ni haba ntu bikumi na bikumi. Luwachi naba gamba tindabia tugamba. Ntibobo genzo kwebaka. Bika kuchintucho. Nemba gamba sunna kumbi musio na. Echidomora. Chiteta kusoka kubula kochi. Chisani kila. Bika ko nabia tugamba ntifuna rud. Funa akati. Bobo kateka kubuoti kumumwa kwa echidomora. Soma bisimila. Ibuliste jaka jako. Nemugana. Nemba gamba ngenda kutandika kubibo wa. Nemba era natandise okubigira ki okubiwa wakakati biri awo kakati omuntu yenna yagala okujja okukimawo ekintu kye ajje ajja kulaba <laughs> <laughs> mukitegedde yenna ayagala okujja okukimawawo ekintu kye ajje ajja kugira ki ajja kulaba basebo mugalira abaana okiseera kya magalibi mugalira abaana baffe mu mayumba ekiseera kya magalibi nga kigize eki omubaka gwetugoberera bwato bwe yatugamba olabanga amateeka gakuyitiriddeko nedda gakuyamba okusobola okutuukiriza ekyakutondesa goloza nze kumagalibi mba njagala kukola kya abana bali mekunda banga nchikola hmm wizo kugama muri ibulisa nzo kuganti kati lwachi oba yagala oba yagala kukola chi tayagala tumulabe tayagala tuchirabe abana bonna abugobya buyingiza munyi baba nange sinze ombaka yagira chi yagamba mu kiseera kya magalibi ibulisi I mean, allah tabaraka wataala asindika ebitonde bingi asitula ebitonde bingi naye mulabe ekifo kye tulimu basiraamu nga bwe kifaanana ebitonde bingi ebibi ibuliisi mu kaseera ako weegabira emijoozi egy'okujemera allah tabaraka wataala mu kiro ekyo bannange nabbi n'atugamba ekiseera kya magaribi bwe kibeera nga kituuse abaana mubasibire muki mu nnyumba okutuusa nga kiweddeko enzigi zange ekwatidde ddala kabisa eshange eyingidde kale mubaleke oba bagala okufulumaebweru bakireki nemugana nembagama nemugana kati mbera nga muganyi kakati omwana ono obuzibu bwabafunye oddukirawa nawe wetegereze omwana alwadde ebintu byotategeera oddukirawa kakati bwe kibeera bwe kityo nze kanneeyambe nze kanneeyambe nkuggyeko ebintu ebyo byoleseewera okundeetera obulwadde bunume bule mene salumanya nze kambi kujje kwanti bambi to byagala to bisobola kati mujojo kukuvira ko obubi nafe katubi kujje ko katukuyambe ngenda kusima ekinyambi sulemu togenda kuddayo kufuna bintu ebi era tolowooza nti ogenda kuddayo kusaba kuba buli nanyini kintu twamuwandiisa kankujjeko omwana osanyu sentino kujeko omwana wo kasitanku wonyeza kana okabade kakabirira nokukabirira nedda nedda bwenakwata omwana wo nga mutwala wali kukomera lya fepi alhamdulillah allah yatugabirira nga nawe nkuchima nga nkuleta kuchi kujera bwenakusuzaayo mu kinya ne kadogo wo nga tewebise enkyama alibi bweneetuuka omwana oyo ojja kumugira ki bw'onooba tokikoze omwana oyo okumuyingiza mu nnyumba awona obubi ateeke mu nkola etteeka nabbiri yatu kuba nabbi yagamba ffe okubayingiza ffe okubayingiza so sibe okuba bo bato theni e, tonayita nnaku ssatu kati nga tufulumiza abantu mu madiina tetujja kukkiriza kuwangala na bantu nga bagenda kutuviirako obubi mu maaso ga allah aa ah, ah. tunaba tukoze eki tunaba tweyambye tutya njagala mubuli tunaba tweyambye tutya tunaba twezikiriza fekka lwaki kulonga tulaba abantu nga bajemera Allah nombakawe ne tubaleka muffe ne tubawa ne balya ne tubawa ne banywa ne tubawa ne bambala ne tubawa ne batambula nolwekyo basiramu kisera kya magali binga kituuse abana tubagire ki tubayingize banna mujagala mumbulire buzibu kyo buli mweki tubere benkanya kuba fena tuli ba luganda kituufu oba si kituufu tunoonya kulongoosa oba kwonoona buzibu ki obuli mu kugamba wange barau simanyi eh barau yangu yangu yangu yangu aluwa ngokanonya ngokayingiza mu nyumba ngokatuza ngokagamba tofuluma beerawo bwakabanga kana afuluma nekakutawanya komerera akawaji waliwa ine nyumba ya cement wono komerera akawaji kasibire kakaguru kakabe hmm? kakabe kakabe kakabe kakabe kisera bakina tukanga enjube gwiride dala makuru ku ekisera kya ishanga kituuse kagirechi kanaba kacha yagalo kufuruma ngakabipo yenako kali kaganti kali nange sija kubifuruma yo ngatekebaka nencha noluddako noluddako Allah tabaraka wa taala bwana bakusasi dengo musabye ne duaka kugondeze Enaku musanvuzo kakaja kumanga kera bidde byokuzanyirebwe mu kisere ekyo nga enaku esawezo bwezituuka bwekabulira omwasi nyinga yazinyi nga kajira ki nakayingira mu nyumba eyo yenkola eyabalongoofu basiraamu abatukulembera kuwulira nabbi kyagambye nakugonda nakuteeka mu nkola muyinza okugamba nti bannange omusajja oyo ayagala ssente ayina amalya g'ensimbi kati oba kyo yakipanza atya oba anaafunira wa siina siina bwengenda kufunira wabula njagala tufune obulungi okuva ewaani Betuna batu kunganyize bintu ebyo byonna kuba Allah yatuga nti wa intufi'uhu tahtadu mwagala bulungamu mubulidwa wo kuyita mulidwa wo kugonda ye Muhammad wuno mwe mumufate bufasi mukolere ku byagamba tahtadu mujja kulungama mujja kumanya buli kimu eh sente bazifuna bwe bati enga tubazifuna bwe bati e mundu bajikuba bwe bati okusobola okulumba engo mitukola bwe tuti ebibyo ebibyo nabe nokufuna basilamu nokuyiya nokutetenkanya nokuwangula bakafiri tujja kubifuna nga ataanahu nga tumukozeki Allah taliimba basiraamu kujja kati tukiriza Qur'an wa intuti'uhu tahtadu ayo Qur'an bwe munamugondira kyabagambi mujja kugira ki kati nzija kumalibi kasto mwana woto mulaba kumalibi wetu alewe kamukomera oja kumusanga wawo muyingira na yewa atono mulekawa ebigambo byange bitegerese bulungi basiraamu saba allah subhanahu wataala abeere nga tunywereza ku busiraamu buleme kukya lumu mu buwangazi bwaffe obusigaddeyo nga tuvudde mu kifo awalamuzizibwa qur'ani ne sunna tumusaba allah tabaraka wataala atutaasa ataase ne baganda baffe abasiraamu bonna mu nsi yonna gye bali tumusaba al ikhilasa fi lkawli walamal wathabati ala lhaqi hatta almauta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته